Hoje aqui, lembra daquela mina? Lembra dela, né? Lembro sim, meu mano. É assim, ó. Hum. Vai! Ih, não, não, caô. Então vai! Lembra daquela mina bandida? Fui nela, dizia que era sua amiga esperta. Falava o tempo todo que era melhor que você. Yeah acreditei, é, é, e reconfesso Que de todas do teu bonde foi você que fez sucesso. E desce aí que a prioridade é você. E desce aí que eu tô doido pra te comer. E desce aí que a prioridade é você e yeah. E desce aí que eu tô doido pra te comer. Lembra, lembra. Lembra daquela mina bandida? Foi nela. Dizia que era tua amiga, esperta. Falava o tempo todo que era melhor que você e eu. Acreditei, errei, confesso. De todas o teu bonde foi você quem fez sucesso. E deixa aí que a prioridade é você. E deixa aí que eu tô doidinho pra te comer desce aí que a prioridade é você. E desce aí que eu tô doidinho pra te comer. Lembra daquela mina bandida. Fui nela, dizia que era sua amiga. Falava o tempo todo que era melhor que você e eu. Acreditei, errei, confesso. que de todas do teu bonde foi você que fez sucesso. E desce aí que a prioridade é você. E desce aí que eu tô doidinho pra te comer. E desce aí que a prioridade é você e eu. E desce aí que eu tô doidinho pra te comer. Lembra, lembra daquela mina bandida? Foi nela. Dizia que era tua amiga. Esperta, falava o tempo todo que era melhor que você e eu. Acreditei, errei, confesso. De todas o teu bonde foi você quem fez sucesso. E desce aí que a prioridade é você. E desce aí que eu tô doidinho pra te comer que a prioridade é você. E deixa aí que eu tô doidinho pra te comer.